واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta mu mai albarka in sha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'idu bin ali bin wahab alkahatani rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala yau mun dawo zuwa ga karatu idan zan tuna yau muna goma sha hudu ga watan safar hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida kuma ina mai ba da uziri cewa lokacin da ba a samu karatu ba gaskiya ban zauna ba ne ina da al'amura da dama da suke gaba gare ni wasu al'amura na ilimi wasu al'amura na kasuwanci da makamantansu kuma ba a zaune nake waje ɗaya ba na ɗanyi tafiye-tafiye da dama wasu a cikin ƙasa wasu a wajen ƙasa so mafiya yawa bisa ga ɗabi'a ta in ban samu time da na nutsu ba a wuri ɗaya to yana da wahala ci gaba da karatu ɗin ko a yanzu na dawo ne amma ina da wasu mas'uliyat harkokin da ke tasowa na gaba gare ni in suka taso zan ba da uzuri in ba su taso ba kuma insha Allah ta'ala ko in suka taso babu tsanani to zan danne su in tabbatar ranar lahadi insha Allahu ta'ala mun hadu da ku mun yi wannan karatu muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sanya abin da muke karantawa albarka na yi mamakin yadda jama'a take daga sanarwa a sallan juma'a aka haɗu sosai ga ustaz yana gaya mini cewa ya rabon da ga an taru haka har ya manta <laughs> to wanda yake bayyana cewa ashe na kai ku bango na rashin dawowa karatun haƙuri kuke da ni tun da ina zuwa na yi sallan juma'a ban ga wani ya kai mun naushi ba <laughs> wanda yake bayyana cewa ashe an dade ana haƙuri da ni to na gode zan yi ci gaba da ƙoƙari ya zama duk ran da na suke da iko insha Allah ta'ala za a ci gaba da karatu ran da uzuri ya zo za a sanar kuma a ba da hanzari muhimmin abu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na nawa darasi na ashirin da darasi na ashirin da tara ko a gabanin nan muna isar da ta'aziyya zuwa ga dan uwa da ke ja mana baki a wannan karatu na hisnul muslim malam umar faruk jibril bisa ga rasuwar sirkinsa wato mahaifin mai ɗakinsa iyalinsa a garin funtuwa alhaji kabiru ahmad sidi muna ta'aziyya gare shi da kuma zuwa ga iyalansa da iyalan mamaci da 'yan uwansa da jini da abokansa da makwabtansa da kuma malamansa da sauran jama'ar da yake hulɗa da su da cewa Allah ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ya yafe masa muna roƙon Allah ta'ala ya sanya can yafi nan gare shi mu ma muna roƙon Allah ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwar mu akan imani muna karanta ta'aziyya yadda sunna ta karantar inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama Allahu jirana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina na Allah ne abun da ya bayar na Allah ne abun da ya dauka kowa a cikin mu lokaci yake jira in lokaci ya yi babu dabara sai an tafi Allah ya girmama ladan ya kyautata ta'aziyyar mu Allah ya gafara da yafiya zuwa ga mamatanmu gaba ɗaya. za mu tashi yau da ikon Allah darasi na ashirin da tara a littafinmu mu na Hisnul Muslim min kitabi wa sunna na Fadilatu Sheikh Sa'idu بن Ali بن Wahab al رحمة rahmatullahi alai, kuma muna yi wa 'yan uwa ta'aziyya cewa ana cikin hali na kunci a Najeriya hali na kunci ta bangarori da dama akwai rashin tsaro wato insecurity wannan bil hakika fitina ce wacce take mai girma na biyu akwai kunci na rayuwa na talauci da yunwa wannan ma jarrabawa ce mai girma a rayuwa don da talauci da yunwa ya kai matakin da ana iya cin tafasa wasu na cin dusa ruwan dan wake ana iya sai da shi ana sayansa da kuɗi a sha ciyawa ana yankanta a dafa ta in an samu ƙarago garinsa a hada a ci in ba a samu ba a haƙura wallahi lazim duk inda jarraba ta kai wannan takai in akwai laifi da muka yi wa Allah Allah ya yafe mana in akwai kasawa ta waɗanda suke da madafun iko Allah ya gyara su Allah ta'ala ya ba su ikon ɗauke wannan mas'uliya da ke kansu muna roƙon Allah ta'ala ta kowane ɓangare Allah ta'ala ya kawo mana ɗauke duk wanda bai da abin da zai ci Allah ta'ala ya buɗa masa ta ƙofofinsa na halal muna roƙon Allah ta'ala wanda bai da abin da zai biya na magani Allah ya bashi ikon biya wanda bai da wajen zama Allah ya sauwake masa inda zai zauna mai fama da kuɗin haya Allah ya sauwake masa mai fama da jinya Allah ya bashi lafiya wanda ke neman kuɗin jinya Allah ya bashi mai neman kuɗin makarantar 'ya'yansa Allah ya bashi ya Allah al'ummar mu a Najeriya dukkan abin da ya fi karfin mu ya takura rayuwa Allah mun tuba mun kaskantar da kai Allah ka magance mana abin da muka fi karfinsa ya da fi karfinmu Allah ta'ala ka kawo mana ɗauki ka ba mu ikon fin karfinsa a karo na gaba a dukkan rayuwa ta duniya babu jarrabawa da Allah yake wa al'umma kamar jarrabawa na rashin tsaro da yunwa kuma babu ni'ima da Allah yake wa al'umma kamar al'ummar da take da tsaro kuma ta ƙoshi shi yasa ya zama constitutionally bisa ga constitution na Najeriya section 14 subsection 2 article B ya bayyana mana karara responsibility na mai mulki a ko'ina yake shine cewa the primary responsibility of government is the security and welfare of the people wato the purpose of government constitution ma ce purpose manufar samun gwamnati da ake yi a najeriya a kowane mataki ko karamar hukuma ko jiha ko ƙasa manufar yin gwamnati constitutionally shine don tsaro da kuma walwalar jama'a gaba ɗaya manufar gwamnati shine wannan abubuwa guda biyu su ne primary responsibilities na gwamnati security aminci na biyu welfare kowa ya zama ya fi ƙarfin mai waɗannan su ne asalin purpose na samar da gwamnati to muna roƙon allah ta'ala wannan purpose na samar da gwamnatin allah ta'ala ka sa mu 'yan najeriya mu amfana da shi tun daga karamar hukuma zuwa ƙasa zuwa jiha da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki kuma ƙur'ani ya bayyana mana duk inda Allah zai wata jama'a ni'ima mafi ni'imar da yake mata yake kuma goranta mata shine idan ya bata tsaro kuma ya wadata ta da abinci shi yasa da Allah ya ja hankalin sahabbai ya ce ku bauta mini sai tuna musu ni'imar da ya musu na security da welfare shi ya sa suratul quraish Allah ta'ala a aya ta uku da ta hudu yace falyabudu rabba hadhal bait sai ya ce, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sai su bauta wa mahalicin wannan ɗaki na Ka'aba wannan wanda za su bautawa shine wanda ya ƙosar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro kaga waɗannan su ne guda biyu ya amintar da ya kosar da su daga yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro shi a nan ya ma gabatar da welfare din ne akan security gaba ɗayansa me dalili saboda idan babu welfare ba a ƙoshi ba mai karamin imani yana iya tara hanya ma ya fashi da makami saboda rashin ƙoshi yana sa masu ƙarancin imani da rashin bin doka su koma zuwa ga sabon Allah muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alƙayyum waɗannan matsaloli da duk wata matsala ta dame mu a najeriya allah ya magance mana waɗanda suke da alhaki a hannunsu allah ta'ala ya tirsasa su a kan waɗannan ababe guda biyu don a cimma nasara allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare za mu tashi yau da ikon allah a darasi na 29 daidai wani babi ustaz to sai ka karanta kawai sai mu jigo ko. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس wato kafaran zaman temple ko zaman bakin hanya ko kuma yanzu a ce zama online a intanet kafaran shiga facebook ko twitter ko youtube ko instagram ko tiktok or any other platform saboda a da duniya biyu muke da shi akwai biological wall akwai physical wall duniyar da ta shafi halittu na Allah masu rai mu da dabbobi akwai physical wall duniya da muke kallo to yanzu Allah ya jarabe mu da ƙarin wata duniya ita ce virtual wall ita ce wacce duniyar da fourth industrial revolution ya kawo ta yanzu shine wata duniya aka ƙara ƙirƙira wanda sahabbai ba su rayu a cikinta ba kuma Allah zai tambaye mu wallahi al'azim yayi muka rayu a cikinta shine duniyar yanar gizo ta inda yanzu karatun nan da muke akwai wanda yana turai wani yana amurka wani yana asiya wani na afirka suna nan suna bin mu online ko a youtube ko a facebook kuma duk inda ake karatu ana iya samun irin waɗannan misala wanda da babu shi to wannan ita ce virtual world a wani lokaci ma ba sauraron kadai suke ba kana faɗa suna iya baka amsa irin yadda ake chatting haka ko ai wani online program daga ko ina kake a duniya kana iya linkin kuma ka yi magana wannan ita ma wata duniya ce wacce tana da bukatan wallahi kafaratul majalis sau ɗari a yanzu fiye da duniyar da muke rayuwa a ta nan da muke kallanta don wacce ta zo da fitintunu da dama waɗanda in Allah ta'ala ba ya taimaki mutum ya shiryar da shi ba to halakar da ke ciki ga mafiya yawan matasa ga 'yan mata ya fi alherin da ke ciki don ita duniyar nan ta yanar gizo kamar takwabi ne mai fiskoki guda biyu mai ɓangare biyu akwai ɓangaren alheri akwai ɓangaren sharri mu kuma sai zama mafiya yawa a afirka musamman a najeriya ɓangaren sharrin aka fi aiki da shi bangaren alherin wajen watsa addini yan kaɗan ke yi wajen karantar da addini yan kaɗan ke yi wajen neman halal a ci abinci yan kaɗan ke yi mafiya yawa abin da ake hawa shine a hau ai sabon Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka wannan duniya ta Facebook ta Instagram ta Twitter ta YouTube ta dukkaninsu su ma ya shiga cikin duniyar da yanzu aka kirkiro wanda dukkan abin da yake halal a duniya ta zahiri yana iya zama halal a can dukkan abin da ka san a nan haramun ne to a cikin wannan social media kafofin sadarwar a can ma haramun ne kuma yadda Allah zai tambaye mu rayuwarmu a duniya ta zahiri haka zai tambaye mu rayuwar da muke yi a wannan duniya ta kafofin sadarwa din karka sha mamaki wanda ya rayu zamanin sahabbai ya tsaya gaba ga Allah lokacin da aka dauka a tambaye shi akan duniya ta zahiri da ta halittun Allah a masa tambayoyi ya wuce kai idan ka zo ka tsaya sai ka ninka wannan lokacin kaman arba'in ko hamsin. ana maka tambayoyi mai dalili saboda abin da idon ka ya gani a duniyar sadarwa ta social media kunnen ka ya ji abin da bakinka ya faɗa abin da hannunka ya rubuta da sun takaita rayuwarsu iya in garin da suke nan suka takaita anguwar da suke nan suka takaita ƙauyen da suke nan suka takaita mu kuma yau muna zaune kana shiga sai ga wani abu a amurka ana yi live in ka juya can sai gani a turai ana yi a can asiya ana yi a saudiya ana yi a scotland ana yi a can germany ana yi duk waɗannan abin da ka gani ka yi tarayya da su ka yi musharaka a ciki za a tambaye ka in ma alheri in ma sharri mafhum tayyib subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wannan addu'a ita ce kafaratul majlis kuma ku kula kiyaye kusan kullum muka yi darasi in zan tashi ina karanta ta saboda hatta majalisin karatu ana iya samun kuskuren harshe dukkan manufar mutum wata ran bakinsa na iya yin kuskure ko ya faɗi abin da ba haka yake nufi ya faɗa ba mafhum tayyib don haka hatta a majalisi haka ake shi yasa malaman idan suka rubuta takaddu suka rubuta kafaratul majlis a ƙarshen takaddun irin babban malamin hadisi na duniya wanda ya rasu a ƙasar jordan sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi za mu ga takardunsa yana rubuta kafaratul majlis a ina a ƙarshen littafi dangadu wanda ya karanta irin sifar da salatin nabi irin littafinsa na ahkamul jana'is da makamantansu yakan rubuta kafaratul majlis mafhum tayyib Allah ta'ala ya gafarta masa wannan hadisi na kafaratul majlis riwaya ce ta Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai ya kawo a hadisi na 4859 hadisin na da falala mu saurara mu ji falalan karanta kafaratul majlis manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man jalasa fi majlisin fa kathura fihi laghuhu thumma qala qabla an yaqum fiyayyen halitta tsira da abinci su tabbata gare shi yace mu ji karfin maganar dukkan wani wanda ya zauna a wani majalisi ko majalisi ne na karatu ko na ganawa da abokanai ko na sadar da zumunci ko taro ne na addini ko taro ne na 'yan kasuwa ko taro ne na 'yan siyasa ko taro ne na 'yan boko ko na manoma a duniyar da muke ne na zahiri ko kuma online ne participating a wani abu da ya shafi zoom meeting ko kuma abin da ya shafi youtube ko facebook ko twitter ko instagram ko wani abun da ya kama da haka sai ya yi talago a cikin aka yi ta maganganu wane ce wane ba da amsa wane ce wane ba da amsa fiyayyen halitta a sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam a hadithi na tirmizi na 4859 ke cewa sai karanta wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shine tsarki ya tabbata zuwa ga Allah kuma da godiya da yabo tare gare shi na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ina tuba zuwa gare ka kuma ina neman gafararka manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi sai ba da bushara illa kuffira lahu ma kana fi majlisihi hadha face Allah ta'ala ya kankare ma duk kurakuran da yayi a wannan majlisin da yayi wallahi a yanzu muna bukatan wannan addu'a a virtual wall duniyar yanar gizo a lokacin da ake batawa a facebook ko twitter x kenan ko ko instagram ko tiktok ko wani zoom meeting da ake yi fiye da abin da sahabbai suka rayu a zamaninsu kuma wannan mu kiyaye allah zai yafe maka ne kurakuran da kai tsakaninka da shi amma in akwai haƙƙin wani fa har sai wani ya yafe maka idan ka shiga online sai ka yi rubutu na sharri akan wani ko ƙarya ko labarin da ba a tantance ba saboda kana da kiyayya ko gaba gare shi sai ka rubuta da gaggawa me saboda ji wani ya rubuta ko ka yi retweeting ko kuma ka yi sharing duk wannan ka shiga tarayyan wajen ɗiban zurbin a wurin Allah saboda me saboda ai tweeting da kai ka ƙara watsa labarin ne karka ce ba ni na rubuta ba ni tweeting na yi abinda kai tweeting Allah zai tambaye ka abinda kai sharing wallahi al'azim Allah zai tambaye ka in abu ne a youtube kai allah zai tabbe ka don haka kar ka kuskura ka yi sharing abin da baka aminta da shi ba shi yasa allah ta'ala ya karantar da mu dukkan mitin da za mu yi dukkan taruwa da za mu yi dukkan grup da za mu bude dukkan forum da za mu bude duk abin da muka yi a wurin in ba alheri ba ne to gobe kiyama mun shiga uku abin da kawai allah yake so a dukkan taruwa shine a yi promoting ababe guda uku la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika butigha mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran azima wannan zai zama wannan sura kenan Suratun nisa ramma gezawa ba Allah ya maka albarka aya ta nawa na'am 114 eh haka ne Allah ya maka albarka 114 ne Allah ta ya ce babu alkhairi cikin duk wani ganawa da za a yi zaman temple ne ko zaman majalisa ne ko wani group discussion ne a physical wall ko a virtual wall babu alheri a ciki sai ababe guda uku na farko umarni da sadaka kamar yanzu da ake cikin talauci mu ce za mu shirya mitin a masallaci ko kwamiti don a taimaka wanda ba su da abin da za su ci wallahi babban aiki ne kuma Allah yana son wannan na biyu au rufin abin da yake mai kyau za mu yi taro ne ko don ci gaban ƙasarmu ko don ci gaban mu ko don ɗaukar nauyin marayu ko don gina makaranta ko don gyara shugabancin da ake a garin mu ko a ƙauyenmu manufarmu shine gyara wannan abu Allah yana so na uku au islahin bainan nas ko kuma muna yi ne don mu gyara tsakanin mutane akwai gaba tsakanin kabila kaza da kaza ko group kaza da kaza ko gari kaza da kaza ko bangare kaza da kaza sai muka yi don mu yi sulhu ko tsakanin aboki da aboki Allah ya ce duk waɗannan ababe akwai alheri a cikinsu sai ce duk wanda ya aikata su iya neman yaddar Allah da sannu Allah ta'ala zai ba shi lada wanda yake mai girma so kowane irin zama aka yi in an tashi ana so mu karanta kafaratul majlis ko online ka shiga har ga Allah ni na ɗora kaina ko abu ya kama duk da ina da karancin shiga ko wani abu na shiga online na yi na gani ko minti biyar ne in dai na ya kalli wani abu ko ya karanta ko ban ga sharri ba in dai zan fita zan yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu don ita ma duniya ce kamar yadda ake da biological wall da physical wall yanzu muna da virtual wall ko digital wall ko e-wall duka ana iya faɗa so da ka abin da ka ganin nan a ciki Allah zai tambaye ka abin da ka je kai sharing Allah zai tambaye ka abin da kai retweeting Allah zai tambaye ka dukkan wani abu mara kyau da baka tabbatar da shi ba sai kai retweeting karka ce a ni ba ne ba ai wani ne post ne retweeting a wurin Allah ba za ka kubuta ba me dalili ai kana yin a ka'ida kana yi ne don abin da ka yadda da shi so da haka in kashe ka ga wata nasiha sai ka yi wani labari na alkhairi sai ka yi wani taimako ake nema don a biya kuɗin makarantar wasu ko marayu ko a taimaki wasu mutane gari ko an sace wasu mutane ana neman taimako ko kuma ana cikin inda za a same su ko yaro ya bata ko wani abu mai amfani kana gani sai ka yi shi yarin da kyakkyawar manufa lada Allah zai baka so mu rika gane cewa dukkan abun da Allah ya haramtar a duniyar da muke rayuwa da ita ta zahiri to a wannan duniya ta kafofin sadarwa shi ma abin haramun ne in ya haramta a duniyar mu ta zahiri haka dukkan abun da Allah ya halattar da shi a duniyar mu ta zahiri to a wacce duniya ma ta kafofin sadarwa wato online ko social media to a nan ma ya halatta ita wannan duniyar extension ne kaman ƙari ne na duniyar da muke rayuwa a cikinta mafum tsayyib kuma ya zama ko taro za a yi ko za ka shiga wani online abubuwa ka kiyaye kuma sharuɗan shiga ɗin in za ka shiga online online kaman forum ne wasu al'amura da ake sha za ka ga akwai group da ake yi akwai group a whatsapp akwai group da ake a facebook akwai abun da ake forming a x da makamantansu to ko irin nan ka shiga sai ka kiyaye kuma ladubban zama a forum don akwai physical forum akwai virtual forum hatsarin ma da muke ciki mutane da yawa an fi saninsu a ainihin duniyar social media fiye da duniya ta zahiri wani kasan sunansa a social media sama da shekara biyar kana ma faɗan sunan amma sai ku gamu da shi a masallaci ko a kasuwa ko a makabarta yana gefe da kai baka ma san shi ba ne wanda yake na mana hatsarin sai mun yi kafa kaffa da wannan duniya ɗan yana da kyau mu mu'amalance ta amma don me don watsa alheri ba watsa sharri ba don promoting alheri ba don promoting me sharri ba shi yasa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi tara sahabbai yana musu wa'azi cikin wa'azin da yake musu yake ce musu iyyakum wa julusu ala turqat ina hana ku ina muku kashedi da zama akan hanyoyi kawai ku zauna a bakin hanyar madina a bakin hanyar waje kaza annabi ce ku daina yana da hatsari yanzu shine kamar zama a facebook ko a twitter ko instagram ko ta zama din to duk ya shiga ciki yanzu sai suka ce ya rasulallah malana buddun min majalisina na tahaddath fiha manzo Allah ba makawa mu zauna wuraren zaman mu ne mukan zauna don mu ƙari juna a wurin wani lokaci mukan yi forum ne na ilimi mu amfanar da juna muna zama ne don maslaha mai kyau hadisin nan iya bukhari hadithi na 655 sai manzon Allah yake cewa wa idza abaitum ila al majlisa fa atu tariqa haqqahu idan ya zama dole sai kun zauna ko a bakin hanya ko a facebook ko a twitter ko instagram ko youtube or any other platform manzon Allah ce sai kun ba wannan forum din haƙoƙinsa sahabbai suka ce wa ma haqqu tariq menene haƙƙi na zama a wannan hanya ko a wannan forum din sai ya ce na farko gaddul basar rintsa ido idon ka rika rintsawa wani lokaci kana budewa in ba ka yi sa'a ba sai ka ga mace ma tsirara aka saka wata tsiraicin kusan a yadda wata mahaifiyar ta haife ta haka take a wurin wannan ya sa hatsarin da muke ciki abinda muke muna yara shekara sha biyar ashirin ba mu sani ba wallahi al'adim yanzu yara 'yan shekara bakwai sun sani da ba abin da muke sani sai muna karatun kawa'idi ko ahalari ko ishimawi ko iziya sai a faɗi abin malamin ma sai ya dunkule sai ya gaya maka ka gagara fahimtar abin saboda mai abin na da alaka da mai aure kuma kai baka da aure akwai kalmomin da ba mu taɓa fahimtar su ba a lokacin kuma kuma karanta in ka matsa sai mali ce za ka gane daga gaba akwai abin da mun karanta a kawa'idi da ashimawi muna yara ba mu taɓa fahimta ba kuma malamin ba zai yadda ku fahimta ba don shekarunku bai kai ku fahimtan ba wata rayuwa ce da lokacin ba ku shiga cikinta ba don haka ba za a gaya muku ba to yau yarinya ya shekara hudu ko biyar ko yaro shekara biyar ko shida yana rike da tab ko ipad da internet connected ya shiga youtube ya kalla ya shiga snapchat ya abin da yake so ya shiga kaza kaza ya kalla sun san duk inda ake zuwa har suna iya connecting da smart television suna iya kallo a tv kai abin da ka kai shekara ashirin baka gani ba yaron ka dan shekara hudu ya gani shi yasa manzon Allah ya ce na farko haƙƙin zama a irin wannan forum ɗin ko a duniyar zahiri ko yanar gizo ko irin platform na social media na farko ya ce ghaddul basar rintsa idanu sai ka fi ƙarfin idonka yadda kana tafiya kan hanya ka fito a masallaci za ka ga wata tsirara sai ka kawar da kai subhanallah to kar kuma ka je cikin youtube kai da kanka ko facebook ko twitter ka rika laikin ko kana following platforms da ake sharing hotuna da bai dace ba na tsaraici kai da kanka ka kai kanka kai yanzu ka tambayi kanka tsakaninka da Allah kana da aure a cire dukkan wani abu na sirri tsakaninka da iyalinka shin za ka yi farin ciki dukkan wani video clip ko wani hoto da kai saving a galarinka za ka yi farin ciki ran da kada sun an zo sallan gawanka a nuna duniya ta gani kai ka tambayi kanka in baka so a gani in ka rasu baka so yayanka su gani don Allah in ka tashi a nan ko in ka ji ni ka goge su duk abin da baka bukatan wani dan adam ya san yana wayanka don Allah ka goge shi a yanzu saboda zamansa a cikin wayar ma Allah zai iya tambayin ka gobe kiyama Shi ne ghaddul basar rintsa idanu na biyu manzon Allah ya ce wa kafful adha in dai sai kun shiga irin wannan forum ko majalisi din kun zauna ko kun yi chatting to na biyu kafful adha kar ku rika cutar da mutane kar ka zauna kai baka taba aikin alheri ba baka taba karantar da addini ba addinin ma baka da haddan ko izu goma a qur'ani sallah ma baka yin ta akan lokaci kabli da ba'adi baka iya ta ba masallaci ba ka taba ginawa ba marayu ba ka taba daukan nan maraya ɗaya ka biya mar ko kuɗin firamare shekara ɗaya ba balle ka biya mar kuɗin jami'a makwabtanka baka kiyaye haƙoƙinsu ba amma duk abin da kake kai a online shine ka ci mutuncin wasu ko ka aibata su shine manzo Allah ya ce to sharadi na biyu shine kaful adha ka tabbatar in kana yi baka cutar da kowa ba shine kaful adha kamewa daga cutarwa kai ka je ka tambayi kanka menene cutarwa ka tabbatar duk abin da ka rubuta in ka tsaya gaba ga Allah za ka kare kanka duk abin da ka yi sharing in ka tsaya gaba ga Allah za ka iya kare kanka dukkan abin da kuma ka yi uploading in ka tsaya gaba ga Allah ka kare kanka abin da baka yi shirin kare kanka gaba ga Allah ba to kada ka yi shi na uku yace waraddu salam da mai da sallama duk wanda ya ganka online kuma yana ganin ka online a WhatsApp sai ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inda kana wurin online sai ka amsa masa sai dai in baka gan shi ba Allah ba zai tambaye ka ba saboda daman abubuwan suna da illa kana online ana gani ko da ba a wannan platform kake ba ma zai bayyana cewa dai kawai you are connected to the internet kuma dai kai yanzu kana nan available to akwai san amsa sallama na hudu al'amru bil ma'ruf duk forum da kake ciki in kaga za a yi sharri ko za a yi batanci ko zuki ta malle sai kai hana abun sai kai umarni da mai kyau na biyar wannan hayu anil munkar da kuma hana munkari so duk time da kake facebook ko twitter ko instagram ko snapchat ko tiktok ko kuma kake zaune a bakin kasuwa ko a bakin shago ko a majalisi a masallaci a ko'ina kake physical wall or virtual wall waɗannan ababe guda biyar sai mun kiyaye kamar yadda hadisin bukhari ya faɗa hadisi na 655 na farko rintsa ido na biyu barin cutar da mutane na uku amsa sallama na hudu umarni da mai kyau na biyar hana mai muni in kai waɗannan to ka kubuta in baka yi ba sai ka tanadi amsar da zaka ba wa Allah gobe kiyama Allah shi samu wanye lafiya babi na 86 bismillah الدعاء من قال غفر الله لك ولك الدعاء لمن قال غفر الله لك دعاء لمن قال غفر الله لك ولك addu'a uliman ƙala ghafara Allah lak addu'a da za ka yi mutumin da ya ganka sai ya ce Allah ya gafarta maka kai ma sai ka ce walaka kai ma Allah ta'ala ya gafarta maka wannan hadithi imamun nasa'i rahmatullahi alaika cikin amalul yaumi wallaila shafi na 218 riwayar sahabi ne mai suna Abdullahi bunu Sarjas abdullahi bunu sarjas sinun da ra'un da jimun da sinun abdullahi bunu sarjas sunansa shi ya roto hadisin ya ce na zauna tare da manzon allah tsira da aminci su tabbata a gare shi na ci abinci tare da shi da na tashi zan da sun ce allah lak manzon allah allah ya gafarta maka sai ya ce walak kai ma allah ya gafarta maka me dalili ai ga suratul fatih aya ta farko da ta biyu inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma kaddama min dhanbika wa ma akhar so da duk wanda ya ganka yace gafara Allahu lak Allah ya gafarta maka sai ka ce kai ma walaka kai ma Allah ta'ala ya gafarta maka abinda ake karantar da mu shine saka alheri da alheri a takaice shine sakon dukkan mutumin da ya maka alheri ta kowane bangare ne tsakaninka da shi ka rika roƙon Allah ya baka daman saka masa da alheri kar mu wayi gari mu zama haƙiƙanin abin da laraba ki faɗa wai shine ittaki sharra man hasanta ilai ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa to idan duniya ta lalace shine wanda ka kyautata ma yana iya maka sharri balle wanda baka kyautatawa ba wani za ka kyautata masa kame da shi mutum ka kyautata masa a rayuwa duk abin da ya samu a rayuwa mai bai sanadin ka ne amma ran da ya samu kofar cutar da kai to da shi za a cutar da kai din duk inda ya samu dama to in za a cutar da kai to shine cikin assabi, konar al-awwaluna na cutarwa da to shine dan adam bahaushe ce kai dai ka ga mutum to ɗabi'ar da ake so mu koya ɗabi'ar musulunci kuma ita ce ɗabi'ar iyayenmu da kakanninmu shine saka alheri da alheri kar mu kuskura mu saka alheri da sharri kar ya zama a tarihinka ko rana ɗaya duniya ta shaida wane ya maka rana kai wane ya maka inuwa kai kuma ka masa rana ran da ka samu wannan a tarihinka ko shekara ɗari ka kai a duniya sai an kafa maka hujja da wannan wane shi ya maka kaza ko wane shi ya baka jari ko wane shi ya biya maka sadakin aurenka ko shi ya baka gidan zama ko shi ya saya maka mota ko shi ya saya ma mashin ko shi ya dauke ka aiki ko shi ya maka kaza da kaza sai ka saka da sharri to wannan sai ya bi ƴaƴanka da jikokinka amma ya zama an shaide ka duk inda aka maka alheri baka zama kaman kaza ka cika goge bakinka ka yi shiru bakinka alaikum mafi kankanta duk wanda ya maka alheri a rayuwa ka bi shi da addu'a ta kwarai wanda ya ce gafarallahu lak sai ya ce walaka kai ma Allah ya gafarta maka shi ne saka alheri da me da alheri Allah ta'ala ya ba mu ikon saka alheri da alheri a kullum na'am babi na tamanin da bakwai ikra ya ustaz addu'a liman jazakallahu khayran

ko ya yi treating ɗinka ba ka da lafiya ko ya rage maka hanya a mota ko ya baka ruwan sha kana tafiya ce ga robar ruwa ka je ka sha duk wani abu dai da ka mai kyau ne da zai taimake ka a duniya ko a lahirarka ya shiga cikin ma'arufi to duk wanda aikata maka wannan me zaka ce masa shine jazakallahu khairan wannan hadisi riwa yana cikin sahihul jami' hadisi na 6244 1244 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gari shi na cewa a riwayar Usama ibn Zaid radiyallahu an yana cewa man suni a ilaihi ma'arufin faƙala jazakallahu khairan faqad abu fi sana dukkan wani mutum da aka masa abu mai kyau ko aka taimake shi ko aka share masa hawayensa a wani abu da ya gaba abin da zai yi shi ma na duniya ya saka sai ya kalli wanda ya masa sai ya ce Allah ya saka maka da alheri annabi tsira da aminci su tabbata gare shi a wannan hadithi na sahihul jami na 6244 ya ce hakika ya kai ƙololuwa wurin sakawa ya kai ƙololuwa wajen godiya shi yasa cewa jazakallahu khairan ko jazakumullahu khairan wallahi babban al'amari ne duk wanda ya maka alheri jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan mu rika watsa alheri yana da kyau in ma za mu dage in aka mana sharri mu yi alherin shi ma wannan yana da muhimmanci isa alaihi salam ɗaya daga cikin annabawan allah wanda allah ya kira sunansa sau ashirin da biyar a ƙur'ani ya yi wa mutanensa karantar da su addini iya tafiya suka juya marba suka ce ƙatalakallahu Allah ya tsine maka sai musu addu'a ya ce kaffarallahu amwalakum Allah ya kare muku dukiyoyinku suka ce la'anaka Allah Allah ya la'ance ka ya ce jazakumullahu khairan Allah ya saka muku ko kuma da alheri aka juya aka ce annabi isa mutane suna zagin ka suna tsine ma kana musu addu'an alheri ya ce kowane mutum yana kyauta ne da abun da ke hannunsa su tsiya ne suke da shi sto-sto rumbu-rumbu suke budewa suke watsawa ni kuma alheri Allah ya bani nake basu kuna sha'awar na je na ci bashin sharri da bani da shi don na saka sharri ne a'a ni ina da alheri ina ba su suna da sharri suna bani kowane mutum yakan yi kyauta da abin da ke hannunsa ne wanda ka ga ba abin da ya iya sai sharri to damun shi ne baiwarsa maybe yana da sto guda saba'in da bakwai a cike da shari. rumbu kuma a ƙauyensu maybe duk garinsu rumbun shari ne to kai kuma in baka da wannan rumbun alheri ne in ya buɗe rumbun shari ya watsa kai sai ka buɗe rumbun alheri sai ka bashi saboda la yu'alajul khata bil khata balarabe ya ce ba a magance kuskure da kuskure bature ya ce two wrongs can never make right to shine ka'ida kar mu koyi ɗabi'ar wai duk wanda ya maka sharri sai ka yi sharri mafi ƙanƙanta idan ya yi sharri bakinka alaikum sai ka bashi da sharrinsa gobe kiyama zai je kare kansa gaba ga Allah mafi mafi mafi ƙanƙanta shine ka yi shiru ka wuce abin da ka gaba za ka iya ba ya yi tsanani to kai shi wajen alkali ka kai kotu kuma ka tsaya ka ga bi kadunka amma in za ka iya daurewa rufe ka kawai ka wuce duniya ce idan wani shu'umi ya maka sharri sai ka haƙura to Allah zai kawo wani shu'umi ɗan duniya da ya fi shi daraja in shi digirin sharri ya mallaka wancan zai zo da phd daga turai na sharri kana zaune kana kallo sai ga wani shu'umi ya sa shi a gaba yana daka kai fa aka yi wa sai ka ji kana majin tausayin sa yanzu duk sharin da ya zama abin tausayi wai dan ka yafe ka wuce ba fa ya wuce ba kenan akwai wanda aka masa sharri ɗaya shi goma yake yi wani ya samu imamu kahaka ya ce in kultali wahida tasma a ashara in ka mun bakar magana ɗaya ni zan maka goma baƙaƙen maganganu sai ka ji goma mu duk goma muke yi shi kuma sai ya kalle shi ya ce in kultali ashara lam su aminni wahida ni kuma ɗabi'ata in ka mun sharri goma ba zan maka ko kwaya ɗayan ba ma ni to ƙa'ida shine in mutum ya sharri ka saka da alheri in ba za ka iya ba kai shiru duniya ce duk wanda ya shuka sharri to sharri dan aike ne wallahi zai je dawo kana zaune inda nisan kwana ga sharrin ya dawo ya masa ɗaurin butar mala kai da yawa sharrin sai ka ji tausayinsa saboda rayuwar yanzu wanda ya shuka alheri a duniya ma ya ya kare balle wanda ya shuka sharri a wannan rayuwar fa wanda ya alheri ma bai kubuta ba bare wanda kuma ya ce shi sharri zai yi to wanda ya ce sharri zai ba inda zai kare sai fitina Allah ta'ala shi samu wanye lafiya na'am babi na 88 ما يعصم الله به من الدجال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال والاستعانة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة ustaz a ɗaukaka murya yadda za su ji sosai ma ya asimu allahu bihi min dajjal man hafiza ashara ayatin min awwali suratil kahf عصم من الدجال والاستعاذة بالله من فتنته والاستعاذة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير عقب التشهد الأخير من كل صلاة من كل صلاة ما يعصم الله به من الدجال Allah ta'ala yake kare mutum daga fitinar dajjal gare shi dajjal da larabci ko haka ake kiransa duk da asalin sunan ba balarabe ba ne a magana mafi inganci in ma ya zama balarabe din to ala ayi halin haka dai ake ko ba balarabe bane ana kiransa da ad a cikin hadisai da suka tabbata sunansa karara bai zo a cikin qur'ani ba amma ishara zuwa ga fitinarsa ya zo a wasu ayoyi don ya daga cikin al-ashratu sa'a al-kubra wato manya-manyan alamomin tashin kiyama shine bahaushe yake cewa dujal dujal in ka ji an ce dujal ana nufin ad-dajjal ne wannan matsala ce mai matukar girma matsalar fitinar dujal shi yasa wannan babi ya karantar da mu ababen da za mu bi don mu kare kanmu daga fitinar dajjal a wannan hadisi na 199 a hisnul muslim asali hadisi ne riwaya na abu darda radiyallahu an abu darda na daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo a sahihu muslim hadisi na 809 cewa duk wanda ya karanta man hafiza wanda ya haddace ashara ayatin ayoyi guda goma min awwali suratul kahf daga farkon suratul kahf usima za a kare shi minad dajjal daga dujal idan yazo shi dujal hadisai da dama sun yi magana a kansa musamman a sahihu muslim tun daga wannan hadisin da ke maganan isti'aza nasa hadisi na tara, a can maganan kariya ne amma magana akan fitinar sai muka duba sahihu muslim akwai hadisai da dama amma da zan yi ishara gare su a labarin da zan baku suna daga hadisi na 5221 zuwa na 5244 cewa dujal zai zo shi kuma manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana wa'azi sahabbai yana wa sahabbai wa'azi akai hankalinsa yakan hankalinsa yakan tashi sahabbai sukan firgita suna tsammanin kamar in sun fita a masallaci suna zuwa bayan lambun da ke bayan masallaci za su ga dujal din ya iso yana ba su tsoro a hadisi na muslim hadisi na 5239 yana cewa ma bai na adam ila qiyami sa'a khalqun akbar min ad-dajjal wa fi riwayatin amrun akbar min ad-dajjal jama'a mu ji girman maganan nan as-sadiqul masduq sallallahu alaihi sallam yake cewa tun daga halittan babanmu annabi adam la ilaha illallah annabi adam fa tun daga halittan annabi adam har zuwa ranar tashin kiyama babu fitina da bala'i da sharri da jarrabawa da tashin hankali da ke fiskantar duniya kamar a ce dujal zai bayyana babu abin da ya kai zuwan dujal duk abin da kake ga yake faruwa ana halakar da talakawa yara ƙanana a palestine a yanzu daga 7 october to date 2023 zuwa yanzu yara ƙanana kada minister of health nasu yake cewa jiya an kashe sama da mutum shida. a duniyan nan an yi first world war an yi second world war an yi annoba kala-kala duk wanda ka sani har fa jefa atomic bomb da aka yi a hiroshima duk abin da ka sani a duniya maza Allah ya ce wallahi ba a yi abin da ya zo kusa da zuwan dujal ba babu shi tun daga halittan babanmu adam har a nada duniya babu bala'i da jarrabawa da ya kan zuwan dujal kuma hatsarin shine in fa ya zo wanda ke kabari in dai ba yana kwance da imani bane bai kubuta ba duniya ba ta kubutar da mutum daga dujal idan ya zo shi kwana arba'in kadai zai kamar yadda hadithi ya zo a muslim na 2233 annabi ya ce a kwana arba'in kwanansa na farko kamar shekara kwana na biyu kamar wata kwana na uku kamar sati sauran kwanaki talatin da bakwai kamar sauran kwanakinmu na duniya ne amma idan ya zo sai ya shiga ko'ina a duniya banda garin makka da madina kuma a lokacin da zai zo madina na da ƙofofi ko kuma in ce hanyoyi guda bakwai idan madina da hanya bakwai to shi yake bayyana zai zo masana garin madina daga cikinsu akwai malamin da ke madina ko a zulhijjana na yi magana da shi ya ce to a yanzu madina hanyoyin nata guda bakwai ne kuma shi ne lokacin zai zo shi idan ya zo Allah ta'ala zai jarrabe mu iyakar jarrabawa da dujal to the extent that zai rika yin wasu al'amura da mai raunin imani sai ɗauka shi ma Allah ne kamar yadda hadisi yake muslim hadisi na 2223 manzon Allah tsira da aminci sabata ga ke cewa zai zo da kogi guda biyu kogi ɗaya kaman aljanna ne ɗaya kaman wuta in ka shiga mai kaman aljanna to shine wutar dujal in kuma dan ka tsira sai ka bi ta wutar nasa to shine ka tsira daga wurin daga wurin fitnar tasa zai zo kuma iya da ido guda ɗaya ne zai shiga kowane gari zai shiga kowace ƙasa kuma duk mutumin da bai da imani in dujal zo zai bi shi haka za a yi ta binsa kuma mafiya yawan masu binsa su ne yara da mata saboda sun fi kowa yawan gane-gane duk abu na yau fa yara ƙanana in wani tsuguna yana ba haya za su taru suna kallon ba haya me haɗa ka da kallon mai ba haya maimakon ka gudu amma yaro in ya gani zai tsaye da kallo idan ya zo zai yi barna manzo Allah ya ce wa sahabbai fasbutu duk wanda ya rike shi da Allah ya tabbata ya rike gaskiya ya rike addini ka rike addinin ka riko hannu biyu fasbutu ku tabbata akan gaskiya ku yi riko da addini karkawar duniya ta ɗauke hankalinku wanzu Allah ya ce ku yi riko da shi idan ya zo a wannan lokacin Allah ta'ala zai jarrabe mu masu imani to the extent that dajjal zai ga mutum ya mutu an zo za a yi janaza sai ce tashi sai tashi da ransa kawai kuma Allah ya bashi ne dan ya jarrabi imanin mu ya ga shin za mu amince shi Allah ne ko kuma mun zauna a jahilci har mun manta da yana zuwa din waɗanda suka yi suka bi shi za su zama masu kuɗi waɗanda suka juya mara baya za su zama talakawa za su yi ta struggling a rayuwa amma wanda ya bi shi kenan ya huta sai a ba wa mutum kogin zinare a ba shi zinare da ya kai kilogram dubu goma a ce gashi ɗauke ka je ka daga nan shi kenan ya arziki a ba in ka bi Allah kuma sai Allah zai iya jarrabanka da talauci ba kuma yana bayyana cewa duk wanda ya bi Allah zai talauce ne a lokacin ba sai dai da yawa za su shiga talauci da yawa cikin masu bin Allah idan ya zo makka da madina ba zai iya shiga ba amma zai tsaya a bayan garin makka da madina duk munafukin da ke ciki makka da madina za su girgiza girgiza ba na cutarwa ba ba earthquake ba sai su jefa da duk wani munafuki da ya ɓoye a cikinsu duk wanda ya ɓoye za su jeho da shi waje sai dujali hada sai ya ɗebe ya wuce a waɗannan kwana arba'in duk duniya sai ya canja ta sai wanda Allah ta'ala ya kare shi hatsarin shine kwanciyan kabari bai kubutar da mutum cewa wai dan ya rasu ya gama da shi sai dai in ya kwanta da imani daga cikin mafitan dajjal shine a wannan hadithi na muslim na abu darda shine haddace ayoyi goma na farkon suratul kahafi kuma mu yawaita karanta su tun daga alhamdulillahi alladhi anzala ala abudihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina na ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ma kifina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Wace ce ta goma ta goma na ce ku ketare ba sai na ce na iz awal fitiyatu ila alkafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahama, wa hayyi lana min amrina rashada ita ce karshen ta goma ai kaga ta goman ta shiga cikin kissar ashabul kafi so akan wannan iz awal fityatu ila al-kahfi na rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wadannan ayoyi goma daga alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja zuwa iz awal fitiyatu ilal al-kahfi wadannan goma ka haddace su babarka tana rayu ta haddace mahaifinka ya haddace iyalinka su haddace ƴaƴanka su haddace duk wanda kusa da kai haddace ko mu rika yawan karantawa mu rika yawan karanta su mu rika sa ƴan mu kullun su rika karantawa haddacewa da yawan karantawa musamman da sanin ma'anarsu yana taimaka mutum da ikon Allah ya samu kariya daga dujal idan ya zo shi don a cikin ayoyi din akwai nuna godiya ga Allah na biyu akwai nuna ƙur'ani cewa littafin shari'a ne na uku akwai nuna kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala na hudu akwai kore yi wa Allah tarayya da wani abun bauta na biyar kuma akwai kissar matasa ashabul kahafi wanda suka jajirce akan imaninsu kuma Allah ya ba mu labarin su don mu yi koyi da su mu ma sai mu jajirce akan addini don haka na farko haddace suratul kahafi musamman ayoyi goma ta na farko akwai riwaya da ta ce da goma na karshe abin da ya fi tabbata shine goman farkon mafhum tayyib sannan za mu ga iya daga cikin muhimmin abu karanta kahfi duk ranar juma'a wannan hadisi magana mafi inganci ingantaccen hadisi ne babu kokonto akan haka duk ranar juma'a kuma a karanta kafi tun daga farkonta har zuwa karshe daga alhamdulillahi an anzala ala abdihi alkitaba wa lam allahu lahu iwaja zuwa ayar karshe wacce قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih aya ta nawa kenan 110 in kana wani ka kawai yake na ce bai ta karshe wai ya ce mun wa innal ladina amanu wa iskan lahum jannatu firdaus zala khalidina fiha la yabghuna ana hiwala qul law kana al bahru bidadan ta zai zama ta karshe kuma gashi muna ta karantawa a ciki ina gardawa suke ba ku zaman tsangaya bane kasa yanzu ku 'yan gata ne yanzu duk facebook da twitter sun zama sune tsangayoyin ku ko mu allah ya taimake mu lokacin da muke karatun qur'anin ba wannan ba ma intanet din gaba ɗaya ba an huta ba ai an huta ko shi yasa ba distraction mun tashi ne kawai muna kwanan masallaci kwanan masallaci muna iya yin shekara guda mutum bai kwana a gidan mahaifinsa ba sai dai bai da lafiya a masallaci za a je a zauna ana karanta qur'ani daga isha har asuba ba wani shimfiɗi kawai ka gaji sai ka faɗi kan taburma kuma ba irin ma taburma a wancan lokacin ta roba bai juwale taburma ne da ake sakawa irin ta kaba din nan akai ake kwance ka tashi a nan ka ga fiskar ka ta zama kamar mutanenmu na maiduguri a yi haƙuri a <laughs> kada ka nure su magani na go ba waɗannan distraction ɗin Allah ta'ala shi samu wanye lafiya yanzu haddan ƙur'anin ya zo da hanyoyi da dama na sauki tun da yanzu ana zuwa da ƙur'anin a waya complete set kira'o'i da dama har ga Allah mu a lokacin ba mu samu duk irin waɗannan ni'imomin ba ko kaɗan babu su mun kammala hadda da shekaru muka fara samun set ɗin ƙur'ani aka shigo da shi irin na kaset kaset ɗin nan wanda na fara gani a duniya shine na Sheikh Khalil Mahmud Husari Allah ya masa rahama gwani na kenan shi na fara gani Allah kaɗai ya san irin farin cikin da na yi a rayuwata yau ga set nan na ƙur'ani ba ma irin dogo ba ne a jaka ce haka ake ɓallawa wata green jaka haka aka sa kaset ɗin yana nan yalo yalo haka an rubuta sunansa na yi ta murna har kwalla ne don farin ciki na ga set ɗin ƙur'ani saboda bayi da watsuwa sai irin waɗanda suke je irin misira ko saudi ake fara samu su har irin karatu irin na su ai daga baya ne ya watsu kusan late 80s ne suka fara shiga nan an je aikin haji sai a kawo gabanin na su sudais ma ga irin na sheikh aliyu jabir su suka ba fara watsuwa tun da shi sheikh sudais a bayansu ya zo amma yanzu duk gasu in ka shiga youtube kusan sai ma ka gaji duk malin da kake nema akwai shi a duniya amma karatun kuma yanzu ya gagara wani kace har da izu goma har ya koma ga allah ba zai iya ba sannan na biyu akwai daga cikin kariya daga dujal oke bari in ba da su na farko imani da Allah da takawa na biyu haddace ayoyi goma na farkon suratul kahafi da sanin ma'anasu da yawan karanta su na uku shine mala yace al isti'aza billahi min fitnatihi akibat tashahudul akhir min kulle salatin shine neman tsarin Allah daga fitinar dajjal a tahiyar ƙarshe na kowace sallah tahiyar ƙarshe ai mun karanta addu'o'in waye ba tare da an bude ba zai iya gaya min addu'a ta nawa da ta nawa ne a littafin nan kar kowa ya bude guda mun karanta akalla guda biyu shine addu'a in ba na manta ba zai zama addu'a ta hamsin da biyar da ta hamsin da shida ta hamsin da biyar Allahumma inni a bika min azabil kabar karshen sai ya ce wa min sharri fitnatil masihid dajjal ta hamsin da biyar ta hamsin da shida kuma ita ma ita kuma wamin fit wamin fitnatil masihid da ta ce bangare na biyun ba na ƙarshen ba addu'a ta hamsin da biyar akwai wamin sharri fitnati ta biyu kuma wamin fitnatil masihi ne kadai hamsin da biyar da shida kudai duba yanzu o haka ne na dace to kyautar me za a bani jazakallahu khairan to jazakumullahu khairan <laughs> yayi in sha faƙaɗi a fi fiffana, kun kai ƙololuwa wajen me wajen yabo da godiya to Allah ya fi mu yabawa da godewa addu'a'u babi na 89 addu'a'u liman qala inni uhibbuka fillah ahabbaka alladhi ahbabtani lahu الدعاء لمن قال إني أحبك في الله إني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني له أحبك الذي أحببتني له addu'a liman qala inni uhibbuka fillah addu'a da zaka yi ga duk wanda ce maka ina son ka don Allah duk wanda ce ina son ka don Allah wace addu'a za ka masa sai ka ce a habbaka a ahabbta nila ko a habbaka allahu a ahabbta nila wannan hadithi iya cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadithi na 5125 riwaya ce ta anas bin malik radiyallahu an khadimun nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce in wani ya ce ina son ka don Allah sai ka ce Allah da kake so na dan shi ina roƙon ya so ka hadisin iya da kissa wani mutum ne ya hango wani mutum iya tare da manzon Allah sai ce ya rasulullah inni uhibbu fulan ni ina son wane sai ce je ka gaya masa shine sai je ce inni ka fillah ni ina son ka don Allah manzon Allah sai karantar da shi kuma ya ce ahabbaka Allahu allazi ni la Allah da kake suna don shi ina roƙon shi ma ya soka ita soyayya don Allah ibada ce duk lokacin daga mutumin da kake son sa don Allah to ka faɗa ko mahaifinka ne za ka iya gaya masa abokinka za ka iya gaya masa iyalinka za ka iya gaya mata mai gidanki za ka iya gaya masa bayan lobanya ta aure kya iya cewa uhibbuka fillah ya ustaz ya fulan ahabbaki alladhi ahabbtini fi aula duka ya tabbata so wannan muhimmin abu ne in muna son juna don Allah mu faɗa soyayya don Allah ibada ce naji ina son ustaz Umar Faruk don Allah da nutsuwarsa da kamun kansa da mutuncinsa ya ji yana son ka don Allah ibada ce son mutum na kwarai ibada ne ka rika son mutum na kwarai mutum mai gaskiya mutum mai amana mutum mai tsantseni mutum mai kamun kai mutum mai nisantan sabon Allah mutum mai yawan ciyarwa fi sabilillahi mutum mai taimako irin waɗannan ayyuka in kana son mutum mai yi so ne don Allah je ka gaya masa in ka faɗa ba wai kwaɗayi ba ne wani allaji ne a ƙauyen ku ya zo ya sayi abinci buhu ɗari ya raba fi sabilillah ga ka ce allaji ka fillah ina son ka don Allah saboda irin alherin da kake wannan ba kwaɗayi ba ne ai aikin alheri ya ya yi yayi yasa kace kana son sa ko kuma mu zama masu yaba alheri in an raba ko bai zo kaina ba inda ya shafi ɗan uwanka to ka ji kaman ka samu wani ne ya zo ya sayi shinkafa ko buhu ɗari na masara ya raba sai aka raba duk garin ku kai baka samu ba sai ka ji daɗi na farko ai wani ya samu na biyu ran da Allah ya sa da rabanka zai zo kanka ko ta hanyar mutumin ko ta wani bawan Allah da Allah zai turo sannan na uku shi ai alheri yana zama alheri ne in an yi shi ba wai sai mu aka yi wa ba in dai aka yi shi ga inda ya dace to sunansa alheri mafhum tayyib amma yanzu muna cikin society wani an yi alherin wansa ne ya samu uwa ɗaya uba ɗaya ma baya ji ya samu to mun ji dai an yi wa wani to saura mu shi bai tunanin cewa wai abin da aka yi wani nasa shi ma shi aka yi wa so dole yan uwantakan mu ya kai matakin da muna zaune masallaci ɗaya ladanai hudu ne sai wani ladan Allah ya sa ya yi mota to sai mu ji wanda ya bashi mota mu ma an ba mu mun gamu da shi Allah mun ga an ba wa dan uwan mu mota Allah ya saka da wallahi mu kamar mu aka ba muke ji liman na an bawa liman mota sai mu ji liman na biyu ko na'ibin liman akwai sai ya ji to kamar shi aka yi wa shi ne abu don Allah allaji mun ji ka bawa wa liman mota Allah ya saka da alheri ai mu aka taimaka abin da aka yi wa na dan mu ai kamar mu aka yi wa to a yanzu kuma liman ya samu mota ya shiga uku Karu an ta shiga mota babu laifi a ciki dan daudu in ya shiga mota babu laifi a ciki wanda bai iya fatiya ban ya shiga babu laifi a ciki liman ya je ya karatu a jami'atul azhar ko ya tafi jami'a ta saudi arabia ko ya tafi malaysia ya je ya karanta qur'ani ya haddace qur'ani ya iya karanta qur'ani ya karantar da ya'yan musu haddace qur'ani wani ya dauki mota ya bashi dan ɗansa ya haddace qur'ani shikenan sai a fara gaba da hasara da liman liman da mota shi liman ya shiga mota haramun ne ko kuma in motar haramun ne laifin motar haramun ne laifi amma ba shiga mota to idan ya shiga mota ya zo yana mana limanci ko yana raka gawa makabarta asara aka yi mutane da dama sun ɗauka wai ƙazanta ga liman wai imani ne rufin asiri ga liman sun ɗauka wai menene wai rashin imani ne a'a rufin asiri na haramun sharri ne amma rufin asiri na liman na alheri alheri ne alheri ne babu wanda aka rena a society kawai masu karantar da mu addini wai duk mai karantar da addini ganin sa ake kaman wani koma baya kuma abin takaicin ana yi ana manta masu karantar da addinin duk duniyar da kuke ji akwai wanda sun fi ku a masu karantar da addini akwai masu digiri akwai masu MSc akwai masu PhD in ma kace a Qur'ani ne ko a shari'a to abokan akwai ko babu babu su a ciki babu professor masu karantar da addinin a ciki babu wanda suka iya sana'ar hannu a cikinsu babu 'yan kasuwa a cikinsu kai ka san duniya duniyar ma ka san ta upside down amma kai daidai ne ka rayu a duniya yadda kake so amma wanda ya san duniya ya san lahira shi kuma dole sai ya zauna a duniyar a cikin awalakance ko tilka idan kismatun ziza wannan ai rabon kura ne rabon zalunci ne ita dukiyar haramun yadda take haram a hannun liman haka take haram a hannun direban gidan karuwai ma so ba a haramta wa kowa ya ji daɗi ba da sharari ya ji daɗi da abun da Allah ya halatar bai haramtar ba mafu? Tsaye. yayi muke da lokaci yayi ya ma wuce to sai mu tsaya a nan za mu tashi insha Allahu a babi na casa'in addu'a liman araba alayka mala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله يجيك iyayenmu da malamanmu Allah ya jiga iyayenmu da malamanmu Allah ya jiga iyayenmu da malamanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana zaman lafiya Allah ya kara mana kuncin rayuwa da ake ciki Allah ya sauwaƙa mana abin da ya dame mu Allah ta'ala ya magance mana shi zuriyar mu Allah ya kara mata albarka ƴaƴan mu Allah ta'ala albarkace su ƴan uwan mu Allah ya musu albarka ƙasar mu Allah ta'ala ya mata albarka dukkan fitina ko sharri ko bala'i Allah ya tunkuɗe shi dukkan wanda ya nufe mu da shi Allah ya shirye shi idan ba zai shiru ba Allah ta'ala ya mai da fitina ta kare a kansa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك